قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد بعبده hadir ke majlis yang langsung berhubungan dengan rantai terkuat dengan sang pemimpin luhur yang dikenal sebagai imam kubah yang hijau yaitu Zainina Muhammad setiap beliau yang mengunjungi Madinah melihat kanan kiri bangunan yang indah melihat jalan yang mewah melihat apapun yang ia lihat daripada pernak-pernik keindahan namun ketika matanya terbentur pada kubah hijau masjid Nabawi bergetarlah jiwa dengan mahabbah dan rindu pada Zaidina Muhammad air mata tak tertahan memandang kubah Zulhara yang di bawahnya memakamkan jasad Muhammad Rasulullah yang selalu menjawab salam hamba yang bersalam kepada beliau diwariskan di dalam sahih Bukhari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tiga salam hamba mengucapkan dalam salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika kalian mengucapnya Maka Allah SWT akan menyampaikannya Kepada seluruh hamba Allah yang salah di sana Semua hamba Allah yang salah Dia ucapkan kalimatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Artinya salam sejahtera bagimu, bagi kalian, wahai hamba-hamba yang saleh. Kata Rasul yang mengucapkannya, itu ucapan itu, salam itu disampaikan kepada seluruh hamba Allah yang saleh di sana, di di langit dan di bumi menunjukkan hamba yang saleh itu bukan hanya di alam barzah saja yang hidup atau di atas dunia yang hidup, tapi ada yang di langit dari para malaikat yang mubalaghi dan para suci dan mubalaghi. Terbukti dari riwayat Sahih Bukhari jika salah seorang ahli Badr jika dia ditanya oleh Ibn Kari yang wafat di dalam syuruh sebagai syuhada Badr ibunya menangisi kewafatan anaknya dan datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, kalau seandainya anakku masuk dalam surga, aku tenang. Jadi kalau matinya sia-sia, belum jelas kemana rupanya aku sungguh tidak akan pernah senang sampai aku wafat. Rasulullah. Inna ibna kiri berdaus lalak Utamu sekarang rupnya di berdaus yang berdiri Ajin hadrat muliakan Allah Cinta para sahabat Rasul pada sang Nabi Melebihi cinta kepada seluruh makhluk lainnya Dan cinta kepada Allah yang akan tercapai kecuali dengan صل سيدنا محمد تسبيح الله ونحمد بالله هذه الهمزات يهدم بها نظر يمين احدكم حتى اكون احب اليه من اهله وماله لا لا لا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من اهله وماله يلم اليه النبي ولا يزال يؤمن أحدكم ولده ووالده والناس أجمعين Ya sayyidu hari belum sempurna iman kalian sampai aku Kata Rasul lebih kalian cintai dari keluarga Dari ayah ibumu dan dari seluruh manusia Hadirin hadirat itu merupakan derajat yang sangat sulit kita capai Tapi kita sudah sampai di pintunya Dengan hadirnya kita di majlis ini Tidak ada satupun yang membenci Sayyidina Muhammad Allah tidak ada satupun yang tidak ingin melihat wajah Nabi Muhammad. Tidak ada satupun yang tidak rindu melihat wajah yang paling indah dan paling ramah dan paling baik yang tidak ingin mengecewakan perasaan orang sehingga Muhammad. Selain Rasulullah SAW, pastilah mempunyai banyak kesalahan. Siapapun dia kalau dia bukan Nabi dan Rasul dia bukan masuk pasti ada salahnya kalau tidak ada salahnya Nabi tentunya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan bahwa setiap kali kita sholat mengucapkan salam kepada para salihin itu disampaikan kepada para salihin di langit dan di bumi. Jadi saya katakan tadi dalilnya ada orang yang Islami ini Rasul berkata kepada ibu ibunda yang nangis tadi bahwa putramu di surga berdaus yang tertinggi sudah nyampe ke sana di langit sudah masuk para negara dunia sendiri Allah wajahna minum dan jangan bulan kalian di antara mereka yang ketika wafat bukannya lewat berzak, lewat berzak, sebentar langsung ke Firdaus Sulaya. Maksudnya menyambut kedatangan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbuka saja Firdaus. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masuk dengan orang-orang yang diizinkan Allah masuk Firdaus. Kita menjadi panitia penyambutnya dunia akhirat yang dimuliakan Allah cita-cita yang luhur pahala yang luhur cita-cita yang hina bisa membuat kegelap kehidupan masa depan kita menjadi hina karena Rasulullah SAW bersabda berhati-hati dengan khawatir mengingatkan pemikirannya karena Allah memberi dengan bisa saja Allah beri apa yang sedang terlintas dalam pemikirannya jika pemikiran baik maka bisa saja Allah berikan kebaikan kepadamu tanpa perlu berdoa.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 البرقوات جحد البرقوات قليل انت رقائد الجعب أتينا من سيئة Hati nanti selalu nasi lawama Hati yang selalu ingin mengarah kepada dosa daripada pahala Ayat satu insan Allah najmah Allahumma Adakah manusia mengira aku tidak mampu menghidupkannya kembali dan debu dan potongan tulang menjadi jasad yang kembali seperti aslinya? أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظما بلى قادرين على أن نسوي بنانا sungguh mampu kata Allah SWT mampu menghidupkannya kembali dari debu karena Allah menciptakan mereka dari sebuah sel yang lebih kecil dari debu Kalau kadir mengalahkan Musawiyah bagaimana akan membangun kembali tubuhnya seperti bangunan yang dibangun secara tersusun seperti Allah membangun sel sebutir berubah menjadi tubuh yang hidup. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Lalu sungguh kiamat, walau sungguh nasi lawa, walau sungguh insan, walau najmah ibadah, walau fatihin ala anshau ya bana, walau sungguh insan, walau najmah ibadah. Maka manusia mengira bahawa kami tidak bisa mematikan tulang-tulang yang sudah hancur menjadi kembali besar di tubuh bala bagi mengadakan kesehatan Allah mampu membangun kembali. Jadi insan ini adalah diri insan manusia itu mengendaki untuk mengetawakan dan mengucap Allah Subhanahu Wa فلا قادر على أن يسير على أن يسوي بينه بل يريد الإنسان أن يجمع عظامه فلا قادر على أن يسوي بينه بل يريد الإنسان أن يبدر أمامه manusia itu berani berbuat jahat di depanku kata Allah dan tidak ada satu makhluk pun kecuali berada dalam penglihatan dan pemantauan Allah jadi insan dia curama kerana berdosa di hadapanku jadi insan dia curama kerana berdosa ayat ini dan kau bilang bahawa kau selalu setiap ketika berada di hadapannya bagaimana kita berbuat dosa kita di hadapan Allah ketika semua mata membelalak dari takutnya melihat peledakan yang muncul di dalam bumi berpadu lahar dan air lautan dan benturan-benturan seluruh angkasa raya satu persatu saling hantam dan di saat itu Zaida Qalital Basar Rahasa al bulan sudah hilang cahayanya ini asam suwal kemala bulan sudah dijadikan satu dengan matahari tidak lagi menjadi dua warna. Bayirin بالإنسان يبدو أمامهم يسأل أيام يوم القيامة وإذا بلغ البصر وبصر القمر ومن الشمس والقمر يقول الإنسان يوم الدين أين البصر؟ Lalu saat itu manusia berkata, di mana tempat berlindung? كلا لا وزارة لا تفضل من سعد الفتاوى إلى ربي يوم الدين المستقر أو أرسلني قد أكون dalam keadaan melihat langsung Tuhan dan bertanggung jawab. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pendiri Nusantara yang hanya dapat terawal إلى ربك يومئذ يومئذ يتنبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر diberitahukan dan diberitakan apa yang kau perbuat dan apa yang akan kau terima. Ya Allah, di syafaat Sayyidina Muhammad. كَمِنْ سَأَلْتَ وَأَتَكَلِ نَبَّهُ الْإِنسَانِ يَوْمَئِذٍ مِمَّا قَدَّمَ وَأَخَّرَ Nah, kami bisa kau tanyakan satu kenikmatan melihat yang tidak berbayar dengan ribuan tahun ibadah. Saat itu diberitakan apa dari dosa-dosa kami. Saat itu diberitakan amal pahala kami yang mungkin padanya riak, padanya ujung, padanya sombong, padanya mengalami syubhat. Berkata Imam Syafi'i yang takut pada amal pahala pun berbaik Bagaimana aku tidak takut pada amal pahala pun yang baik Dan amal dosa-dosa Berkata Imam Huzari Alayhi Rahmatullah Pada orang-orang yang berbuat ria Dapat kena dosa ria pada hari dia sedang dalam keadaan sendiri Nabi dia, tapi dia kena dosa ria Gimana? bersolat sendiri, ibadah sendiri dan matinya kalau ada orang yang lain mengajar pasti dia pun kena dosa dia. Karena dia ada melihatnya. Kita tahu di sana mungkin di mazhab dan orang yang kita perlukan berkam kalau pada sendiri juga masih dilihat orang Maka di saat itu kami akan menerima apa yang akan kami dapatkan setelah pertimbangan itu. يا الله بشفاعة سيدنا محمد Sampailah kita pada hadis berikut di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La inna billah ala wa inna fil jasad mudghah." إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله على وهي القلب Sungguh di dalam tubuh kita terdapat segumpal daging yang sekepal saja kecil Tapi kalau dia baik, baik seluruh tubuhnya Kalau dia buruk, buruk seluruh tubuhnya Ini perlu penjelasan ya, Dalam bahasa Indonesia ya, Hal itu artinya eh, eh, Apa namanya Bukan jantung Tapi yang dimaksud hal dalam bahasa Arab adalah jantung Ya, jadi dalam bahasa Indonesia yang dimaksud hati yaitu dikatakan kalbu, ya, kalbu itu jantung. Kalau hati kopi namanya di dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa Indonesia hati. Tapi kalau di dalam bahasa Arab kal adalah berdebar, yaitu jantung. Itu kalau itulah yang memompa darah ke seluruh tubuh. Hadis makna hadis ini bunyi makna yang dalam makna yang pertama makna yang bahir. Jika sholat sholat jasad dulu, kalau si gumpal darah ini baik baik seluruh tubuhnya, kalau buruk buruk seluruh tubuhnya, maksudnya kalau dia mengumpal darah kurang baik, berantakan seluruh tubuhnya. Jadi secara kalau seandainya ia itu baik penuh dengan sifat-sifat yang luhur maka ucapannya luhur, penglihatannya luhur, pendengarannya luhur, perbuatannya luhur dan segala galau penuh dengan rahmat Allah. Kalau sudah hatinya penuh dengan rahmat maka dia menjadi matahari rahmat ilahi pewaris dari para penyebar rahmat ilahi pewaris daripada sumber seluruh rahmat ilahi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihormatkan oleh Allah seraya munira lita yang terang benderang Sayyidina Muhammad Semoga Allah menjaga para matahari matahari wilayah pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang dari Allah SWT semua hadir hadirat para nabi para rasul ini bersama kelompok para ini. Berkeinginan Allah SWT dalam surat Al-Syu'ar Dalam surat Al-Syu'ar Berkatakan Dewa Ibrahim Allahumma al-ibni hikman Allahumma adli hikman Wa al-ibni bisalimi Dalam surat yang sama Allah berkeinginan menceritakan doa Nabi Ibrahim Al-Yawma la ilaha yawma la اليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم Wahai Allah beri hadiahkan anugerahkan padaku hikmah yaitu ilmu dan jadikan aku dalam kelompok para salihin kata Nabi Ibrahim kurang soleh apa Nabi Ibrahim Bukan ija'ni minas salihi Jadikan aku dalam kelompok salihi Al-Hibni Salihi Susulkan aku kepada orang-orang yang salih Karena dia masih bersama jauh dari orang salih Al-Hibni Ayo kelompokkan aku, masukkan aku Seperti orang yang tinggal dalam rombongan Al-Hibni Salihi Tolong susulkan kepada aku bisa nyusul orang-orang yang salih doa Nabi Allah Quran Ibn Sahibun eh, Abu Al-Ambiyah itu lagi Abu Al-Ambiyah karena paling banyak kebolehannya dari Bani Israel menjadi Nabi dan Rasul lalu juga Al-Mahmud kepada Allah akan diselamatkan yang mana Allah hari di mana tidak ada gunanya lagi harta dan tidak lagi berguna keturunan dan keluarga ilah Allah kecuali yang datang hadap Allah dengan hati yang baik, hati yang indah. Siapa hati yang indah yang melebihi hati yang penuh cinta pada Sayyidina Muhammad yang hati yang memenuhi cinta pada Rasulullah yang akan dibuang cahaya cinta kepada Allah Allahumma jalan Allah kita tidak mampu mencapai derajat itu tapi kita telah mendengarnya maka semoga Allah tidak mewafatkan kita kecuali sudah mencapai derajat itu Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah sungguh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Orang yang paling ingin kita selamat Ditolong di dunia di barzah di umum kiamat kalau dari kiamat itu jelas dijelaskan di majlis ini dari mana-mana dijelaskan terus di barzah B banyak contohnya saat Rasul lewat dalam jual sahih muslim dia akan dengan sahih muslim bahawa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang seorang wanita yang biasa menabung masjid mana wanita yang tidak silakan lagi wafat ya Rasulullah marah Rasul kenapa kalian tidak keluar kenapa karena kalau, kalau kami dapatkan saat itu kami menguburnya hampir lalu malam ya Rasul kasihan bangunannya jadi tidak melihat coba antar aku kepada kuburnya di antara sepuluhnya usul selesai di depan makamnya kejadian kaum sahabat. Selesai Rasul berkata hari yang kubur mengenur adu dunia. Kuburan di sini untuk lapang kepada Rasul. Tapi nawar Allah ulahum bersalati alaihi. Tapi Allah terangi seluruh kubur mereka dan aku menyolatkan mereka semua ini. Hadirin hadir syafaat Nabi SAW di kubur riwayat Sahih Muslim. Syafaatul Nabi buat para pendosa di dunia. Riwayat Sahih Muslim. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi eh, sudah sudah hijrah ke Madinah, dua orang kakak dan adik ingin menyusul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Makkah. Maaf bukan kakak adik, teman kedua teman saling bersahabat pernah jalan satu teman sakit parah parah parah dia takkan mengambil pisau dan memotong berat dirinya apa hukumnya murdat sendiri tapi setelah dimakamkan mati wafat itu karena jalanan normal masa itu tujuh hari empat hari perjalanan. Dia mimpi temu temannya mimpi nggak bisa jadi lagi. Tapi lihat dulu kejadian selanjutnya. Dia mimpi temannya ini jumpa dalam kubur. Hai kamu yang lupa nama di mana? Aku di jalan ini di menuju Madinah jumpa Rasul. Ya aku diampuni Allah karena aku mimpi dalam pada Rasulullah Sallallahu Karena menuju Nabi Muhammad SAW Karena ini dipak oleh Nabi Muhammad Karena ini sekampung halaman dengan Sayyidina Muhammad Bunuh diri Tapi kesulitan dunia yang dipakai untuk memotong apa buatan itu tidak diampuni Allah tidak dimaafkan Allah Maka dia bangun dari situ sampai ke Madinah, dia cerita kepada Rasulullah ini ini ini. Nah, ini di dalam lima Kalau dia cerita ini begini, berarti sudah bukan mimpi hukumnya. Karena kan dia diceritakan kepada Rasulullah SAW. Keluar dari dalam mimpi, menyampe pembicaraan, dilaporkan kepada Rasul mimpinya dan Rasul membenarkannya kepada Rasul. Asyhadu Allahumma akbar waliyadin. Allahumma akbar waliyadin. Hai Allah ampuni tangannya. Hai Allah ampuni tangannya yang belum kau ampuni. Ampuni tangannya yang belum kau ampuni. Demikianlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ampuni hadirat dan Allah. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Salim kama aibunam musallim. Salatlah kalian sebagaimana kalian yang aku salat. Kita tidak lihat sholatnya Rasul Kita punya guru dan sanat Namun tidak semua dan kita bisa melihat Atau mengikuti perbuatan guru kita secara mutlak Karena kadang-kadang kita hanya ikuti aja Kata guru kita lebih kurang sehat Guru saya kalau dulu tahiyatnya kok beda dengan yang lain Saya ikut guru saya dia tanya dulu Jangan-jangan dia pernah kecelakaan Guru ini juga ada guru lain Jadi jangan sekarang uh, eh, Taklit kecuali bisa Tanya kalau bisa Kebetulan sekaligus ada namanya uh, pasokan buku yang bagus tentang salat-salat secara sifat salat Nabi SAW yang ditulis oleh eh, Sayyid Al-Qadim Hasan bin Ali Al-Sajjah dari Jordan ya, dan dari Jordan menulis buku tersebut buku tersebut sudah kita tarik 10 ribu kira-kira 10 ribu buku sudah bisa ditemukan tentang Yusuf Nabawi bagi yang menginginkannya jadi bahasa salat-salat itu menurut dalilnya hukumnya Nabi Guru yang ada dalilnya dalam Allah Shafi dan ini dan itu harus sunnah eh, dikenal dengan nama Habib Hasan Jordan Sayyid Hasan Jordan karena meninggalnya di Jordan dan silakan bagi eh, mempelajarinya dengan kemampuan untuk eh, memberinya. Kemudian saya mohon maaf atas ketidakhadiran selama satu minggu ini karena ya karena tadi dosa yang banyak jadi tidak diizinkan hadir di majlis menikmati wajah-wajah orang-orang yang indah dan niat yang suci tapi Alhamdulillah malam ini kalau diizinkan hadir di majlis lah yang suci Allah SWT jadi nantilah saya mengingatkan Allah Mishan InsyaAllah Guru Mulia Mari saya sampaikan juga tentang uh, beliau memberikan beberapa pesan ada yang bisa saya sampaikan ada yang tidak bisa saya sampaikan di antara yang bisa saya sampaikan adalah beliau menginginkan menghimbau kepada kita semua untuk membuat halakah ibadah di rumah ya atau di musola di masjid misal Sina ini suka di Quran aja. Dia udah bikin kalau Quran ini. Dia ajak teman-temannya ngaji. Iman orang pindah dari rumah ke rumah. Tiap malam atau dua minggu. Yang ini sukanya ilmu lagi dari satu uji pindah dari rumah ke rumah. Kenapa harus pindah dari rumah ke rumah? Supaya penduduk rumah itu yang kebetulan datang, yang kebetulan tinggal di situ, itu benar juga. Kalau dia tidak mau itu maksudnya yang sifatnya zikir zikir tidak tidak tidak maulid maulid tidak sedikit lima enam rumah sepuluh dua puluh rumah itu asal muasalnya majlis malam rasa ini majlis rasulullah sallallahu seperti itu asal muasalnya tidak dari rumah ke rumah makin banyak makin besar makin besar dan dia mengatakan jika terus berangkat ke dalam masyarakat mengenal kedamaian dan ibadah jadi nanti munculnya generasi uh, eh, politikus yang ibadah generasi pedagang yang suka ibadah, yang suka berpikir, generasi-generasi selanjutnya ini orang-orang yang terbiak ibadahnya hidup lagi seperti yang masa-masa lalu. Jadi bukan hanya hidup untuk dunia saja, tapi dia akan juga dan dia mengatakan bahawa jalan-jalan ini akan kau lihat nanti khairul khafim wa amurul khafim kau lihat kebaikan yang agung berbuk dan berbarakah dan kebaikan ya, dan hal-hal yang baik akan terbit dengan dahsyatnya dengan gerakan ini insyaAllah yang pertama hmm, yang kedua dia juga menyampaikan kepada kita untuk bersakit eh, jangan berpecah belah antara yang berbeda pendapat dengan kita. Kita dalam persatuan antara kita dengan ulama atau dengan majlis taklim lain dalam persatuan antara sesama muslim dan jauhkan benturan dengan yang berbeda agama dan jauhkan benturan dengan pemerintah jauhkan benturan dengan segala hal kecuali yang mengganggu kita. hal yang mengganggu kita itu sudah instruksi dari Allah kalau diperangi kita jangan diam aja ya kalau nggak diperangi jangan sampai kita yang memulai demikian ya saudara-saudara yang bisa saya sampaikan selanjutnya eh, tugas-tugas eh, lainnya mungkin akan saya sampaikan ke para alumni nanti pada waktunya insya Allah Demikian dan salam ta'adhim beliau untuk kita semua Karena beliau tidak bisa hadir di tahun ini Jadi kalau kita mengalami lagi Yang tidak bisa hadir Salam hormat dari beliau yang hadir di negara Dan para pecinta beliau di Indonesia Dan kita doakan beliau semoga selamat dalam perjalanan Beliau kali ini keluar dengan safari perjalanan yang terlama sepanjang hidupnya hampir mencapai tiga bulan dia keluar dari dari Madinah untuk terus menjadi benua Eropa, Amerika dan Australia hampir tiga bulan belum pernah dia eh, keluar sepanjang ini waktu ini. Semoga dilimpahkan kekuatan, ketenangan, kesuksesan dalam dakwahnya, dakwah yang tenang, dakwah yang penuh dengan keburukan, dakwah yang penuh dengan kedamaian, Amin Allahumma amin. Adzim hadirat yang dimuliakan Allah. Eh, selanjutnya akan saya sampaikan kepada saudara datang dan akan memakan waktu. Kita berdoa bersama seluruh hajat yang Islam pada dan wakil sebutkan dalam hati Hajat yang hidupnya dunia, hajat dan akhirat sebutkan dalam hati saat mengingat nama Allah Sambil hatimu terus mengagumkan nama Allah Ingatkan hajat-hajatmu tergelam tak bisa menjelaskan nama Allah Ya Allah Beberapa bulan yang lalu kami diancam gunung berapi, hampir seluruh akan diantam dengan gunung berapi seluruh gunung berapi akhir siap meletus dan sebagian telah meletus kau padamkan dengan datangnya oleh Maulid Nabi Muhammad Ya Allah Kewibawaanku terbit dengan munculnya para pecinta Sayyidina Muhammad Ya Allah Ya Allah Ya Allah limpahi kami kebahagiaan, limpahi kami kemakmuran, limpahi kami kemenangan, limpahi kami kesembuhan dan afiat. Di antara kami yang dalam kesedihan, cakup kesedihannya. Di antara kami yang dalam masalah, angkat masalahnya. Di antara kami mempunyai niat yang masih tertunda, bukan niat yang tertunda hingga tidak lagi tertunda. Ya Allah, Ya Allah. Turun naikkan air tsunami menghantam 50 kota. Ya Allah. Kau mampu menghancurkan seluruh bermuda. tsunami rahmat. Di sana muncul tsunami yang dahsyat dari lautan. Kami minta pula muncul dari musuh dari samudra rahmatmu. Tsunami yang muncul di bumi Jakarta berupa rahmatmu. Bukan air dari lautan, tapi air dari samudra rahmatmu. Yang membuat seluruh hajat kami terkabul. Yang tidak terlihat mata, kemakmuran dunia dan akhirat. Ya Allah Ya Allah ya يا يا ولي